Ita bellis toto orbe confectis Octavianus Augustus Roman redit duodecimo anno quam consul fuerat. Ex eo rem publicam per quadraginta et quatuor annos solus obtinuit. Ante enim duodecim annis cum Antonio et Lepido tenuerat. Ita ab initio principatus eius usque ad finem quinquaginta et sex anni fuerunt obit autem septuagesimo sexto anno morte communi in opido campaniae atella. Romae in campo martio sepultus est, vir cui non in merito ex maxima parte deo similis est putatus. Neque enim facile ullus eo aut in bellis felicior fuit aut in pace moderatior. Quadraginta et quator annis, quibus solus gesit imperium, qui willissime vixit in cuntos liberalissimus in amicos fidissimus quos tantis exit honoribus ut paene aequaret fastigio suo